Programmet præsenteres av Discovery+. Plus. Normalt er købmændenes klub jo et sted for fodbold. Det, købmænd, det, siger, øh, det siger overskriften øh, ligesom. Øh, men når en forhenværende landstræner melder sin ankomst, jamen, så slår vi dørene op armene ut og byder hjertelig velkommen. Øh, det, I dag er det til deg, Åke Harreide. Nils Christian, vi har gledet oss til å få besøk av Åge. Bestemt. Stor personlighet. Gammel bekendt. Ja, fordi det kunne jeg jo fornemme inden vi gikk herinn, så måske skal vi lige starte der. I kender jo hinanden fra fodboldbanen, Åke. Ja, vi gjør det. Altså, Nils Christian var center forward på Danmark i min debutkamp for Norge mot, mot Danmark. Da. Så jeg kan huske han godt fra den tid. Jeg tror han spiller i Bordeaux i Frankrike. på det, det og, men, øh, men, det var ikke en kamp vi som angriper kunne være særlig stolte av. Så vidt jeg husker, var det en 0-0-kamp. Det stemmer, det. og Jeg spilte forward. Vi spilte på hver vår side av banen. Og, og jeg spilte opp mot eh, Lars Larsen i eh, Frem. Han hadde truffet eh, men da jeg var landstrener, så traff jeg Lars. Og, ja. Eh, så det var hyggelig. Så det, det er gamle minner. Vi er tilbake i hva? 76. Da var jeg minus fem år, så jeg kan ikke huske det. Det må jeg unnskylde. <laughs> Øh, nå, så det er ikke noen som har håneretten, fordi 0-0 øh, det, øh, det, det, er måske, det er måske et meget godt utgangspunkt. Åke, du er for nylig gået på pensjon etter en periode som trener for Rosenborg, som du tok til etter du var landstrener for Danmark. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Det er eh, fantastisk, egentlig. Og det er godt å, å hvile hodet, for det hviler aldri når du er trener. For du, du er ansvarlig for klubbens resultat, og for spillere og utvikling, og for sponsorer og administrasjon og bestyrelse og det hele. Så det, det, det, meg, det meg. Du forholder deg til mange mennesker i, i, i, som trener, og, og, det er viktig også å kunne håndtere det. Men det, kan være hårdt for hodet noen ganger, så det beste medisinen er å vinne fotballkamper. Da, da får du fred mm. egentlig fra, fra, alle. I hvert fall en ukes tid. <laughs> ja, en ukes tid, ja. Men hva får du tiden til å gå med? Er det kommet et tomrom, eller har du, har du nytt det vel en fire måneder cirka? Ja, nei, faktisk ikke. Jeg, har, jeg, øh, har, jeg driver og bygger sommerhus på en ø utenfor øh, Molde. Ja. Øh, så ligger det helt ute, og jeg kan se helt nesten til Island, ser ut i havet. Og um, det har jeg alltid ønsket meg, å, å ha et sånt sted. Men som trener så farter du rundt, og du er aldri fri i weekendene. så det det har ikke vært noe issue før, før nå, da. men nå har jeg, nå bygd det nesten ferdig. Jeg flytter inn til påske. Med ene hender? Ikke med ene hender. nei. <laughs> De kan ikke brukes til å bygge sommerhus. Nei, det må jo nok ha håndverkere til å gjøre. Um, Jonathan Herik han spør får du fanget noen laks. Eh, laks eh, er det lite av nå i, eh, i fjordene. De kommer inn eh, litt senere på, på Men året. Men får du fanget noen fisk? Jeg får tatt noen fisk. Det er mai-mai-torsk som er kommet inn, og, og det får jeg fange godt. Det er der tid til. Det skal der også være tid til. Øh, hvor meget og hvor lidt øh, fodbold ser du stadigvæk? Ja, der jeg bor i Molde, så ser jeg ned på stadion. Så, øh, og vi har jo um, I Molde fotballklubb så har vi noe sett en ridderaften. Da, der de har en sånn gradering av hvis du har spilt 100, øh, 200 øh, og 300 kamper, så blir, får du, du blir ridder av bronse, sølv og gull. Ja. Og, så Derfor så holder du kontakt med, med de du har spilt sammen med. da. Og det, det syns jeg er viktig, for det, det, sånn, det, er viktig å ha en god kultur i en klubb. Og, og nå er det slik at De som har spilt tidligere, de eh, har dannet et grunnlag for de som kommer etter og, og mm. spiller nå. Så det, er viktig. og Molde fotballklubb har en sterk, eh, sterk kultur. og det jeg har sett dem spille. De er i semifinale i pokalen, og de skal spille i løpet av april måned. Og de har serieåpning nå til lørdag mot Vålerengen i Oslo. Så, så det blir, eh, blir spennende å se. Og det kender du jo selv, Anders Christian, da du øh, pensionerede dig selv, så, øh, så man kan ikke rigtig lade det, lade det ligge, det der fodbold. Nej, men fodbold er jo øh, verdens bedste spil. Uh, og det er jo derfor, at er man en gang blevet fascineret af boldens leg, lige meget på hvilket niveau det er, så tror jeg aldrig, at man, man taber det. Uh, det er klart, at nogle af os, der har været involveret i fodbold på forskellige niveauer, har selvfølgelig nogle tilgange til det, som øh, jo også er professionelle, men øh, jeg tror, det er lige så meget Øh, begejstringen ved at se øh, øh, godt fodboldspil, som vi jo deler med millioner af mennesker verden over. Og det er jo det, der gør fodbolden til måske den største sportsgren, fordi alle drenge og piger nu spiller fodbold på et eller andet tidspunkt i deres liv. Der er nogen, der holder op igen tidligt, der er andre, der aldrig holder op. Men, men det forlader os jo aldrig, så derfor lige meget hvor du er henne og ser en fodboldkamp, om det er ude på sidelinjen i en klub, hvor nogle små drenge eller piger spiller, eller det er landskampe, så kan man ikke lade være med at følge med. Man kan ikke lade være med at kigge på det. Øh, jeg tror, at den fascination, øh, den deler vi jo alle, der har været i fodbolden. Mm. Øhm, da du, øh, hvis vi skal kigge på din trænerkarriere, øh, Åke, når du ser tilbage på den, Øhm, kan, så kan man jo kigge på resultaterne de enkelte steder, men hvad har for deg været de største øhm, opplevelser? Hvad, hvad, har, hvad har betydet mest? Eh, det har vært veldig mange å velge. Man har vært forskjellige faser i livet. Når du er ung trener, så... Um, og hvis du skal velge den veien der, så kan det være en hård vei. Du er avhengig av å få gode resultat for det hele tatt, og, få gode jobber. Og i startfasen, Jeg hadde jo to perioder i Molde, altså to fireårsperioder i startfasen mm. der vi der vi fikk bra resultater, men vi var en lille klubb. Vi måtte selge våre spillere hele tiden for å dekke vår gjeld. Og eh, vi produserte spillere som ble landslagsspillere andre steder. Og, og, vi ble på en måte en sånn rekrutteringsklubb for Rosenborg og også for utlandet. Da. Så i den fasen så var det viktig å få etablert noe. Og da var jo fase to i Molde maispennende med Ole Gunnar Solskjær. Og vi bygde opp eh, vi, Molde rykket ned i 93, og så var jeg ute som trener i, i 92 og 93 og kom tilbake i 94. Da, mm -hmm. da rykket vi opp og, og vant pokalen i Norge. Vi slo Rosenborg i semifinalen. Det var et sterkt vendepunkt for klubben. Da. Og eh, så fikk jeg fatt i Ole Gunnar Solskjær og en, en del andre unge drenger. Og, og med en snittalder på 22 så ble vi nummer to i ligaen. Jeg husker vi førte 2-1 mot Paris Saint-Germain. Da skåret Solskjær etter ti minutter. Han skjøt mellom benene på mistoppen og i, i hjørnet. Og vi tapte 3-2 i den første kampen. Og, og det var en interessant periode, for det var mange uredde spillere, offensive spillere som ville bare frem og frem, og vi var dårlige i forsvar, men sterke i angrep. Og, um, så I den fasen var det liksom den utviklinga av ungedrenger. Men så, når du så reiser til Helsingborg da, de, de hadde ikke vunnet ligaen på halv halvtreds år. Og, og, vi vant der, vi burde ha vunnet første året, men vi vant pokalen og så vant vi serien. og Da var du på mange måter i gang, og da, det var også veien inn til Brøndby. Og Da kom du til en, en dansk storklubb. Og, og, og, det å arbeide i Danmark var, var spennende, fordi det, det, var en annen kultur enn både i Norge og Sverige. Mhm. egentlig. Og det, de var de var langt fremme kan man si, i forhold til organisering av klubbene, og, og var mer, mer lik eh, kontinentet egentlig, i forhold til eh, den utviklinga som foregikk. FCK også ble jo dannet på, i halvfemsen, mm. og der møtte vi faktisk eh, i en semifinale i nordisk mesterskap med Molde i 95 på, um, på Kypros, og da skåra Solskjær tre ganger før FCK våknet og kom tilbake til 3-3, og så vant vi 5-3 til slutt. da. For det var, det, det var første møte med Det var en fet kamp. Det var, en, det var en, en, en, artig kamp. Men det var også møte med kan du si, Det var en helt ny klubb, da. Som, som kom, og Så ble jo FCK den store konkurrenten for, eh, for Brøndby også da når jeg var her. da, Det var jo, og det var jo oppgjør kan du si, på europeisk eh, nivå da, med publikum og rammen rundt og kampen i parken. Det var en år der når FSK vinner mesterskapet, så var det enorm eh, ramme i parken. Altså, det var jo, da tok jo parken over, over 40 000 tilskuere. Og, det var, det var, det på et helt annet nivå. altså Intensiteten og alt rundt og, og pressen og alt mulig sånt. Det var, det var mer uvant for meg altså, den gangen. da. Men så lemmer, nå, nå, så det, det, ja, høydepunktet, ja. høydepunktet er, er, faktisk de året etter, på slutten, når jeg egentlig var tenkt å gi meg. Så kom jeg tilbake, og kom tilbake til Malmö og, og gå i Champions League i to år der. Og selvfølgelig kulminert med det å trene det danske landslaget. Det var ikke bare en det var en fantastisk opplevelse egentlig å være landstrener for Danmark. For, det, for, for en nordmann så er det nesten det utenkelige, altså. Mm -hmm. <laughs> så, så, så, men det var, det var, Og det var møtte Ikke bare det at det var den jobben, men var, du møtte noen fantastiske spillere og personer. Og, og, så, og så, det danske engasjementet som kom når, når vi lyktes. da. Altså tilhørigheten til, altså, eh, Danskenes tilhørighet til landsholdet mm -hmm. og til fotball. Det var, det var riktig interessant å oppleve, faktisk. Altså. Ja, du var også med til liksom, at, si, få, få, to øh, leirer som hadde vært langt fra hverandre, landsholdet og befolkningen, til å begynne å nærme seg hverandre. Så det var også interessant for oss å få, øh, få deg til. At vi skal nok komme til det, øh, men innen vi kommer så langt øh, så, så, Nå nevnte du selv lige Brøndby, så la meg lige komme omkring. Jeg har lige et par spørsmål til da du, øh, da du, til, øh, da du tiltræder som dansk landstræner. Så kjenner vi deg jo fra din tid i Brøndby. Mm. Øh, det er der nok ikke så mange unge mennesker der kan huske. Kan du prøve å sette noen ord på øh, din tid i Brøndby? Det ble jo en tid, altså vi, øh, Brøndby jo, hadde jo vunnet mange mesterskap, og, og Ebbe Skovde har gjort en, en, veldig god jobb der ute øh, før han dro til Aberdeen. da. Og når jeg kom inn der, så, så var det på mange måter å få øh, altså, I Helsingborg så spilte de veldig off offensiv fotball, og det visste de jo Brøndby også, men på en mhm. litt annen måte. Og, eh, det som jeg kom inn og, og ble møtt med, var at en del av en, de etablerte spillerne de, eh, de stoppet det. Altså, du hadde en Ole Bjord på, på, en kant, du hadde Kristiansen på, på topp som, som stoppet det. og, og um, Eh, de som alle andre klubber er avhengig av å selge spillere ut for å, for å etablere noe nytt. Og det, og det, var det vi gjorde. Jeg tok med meg noen spillere. Mathias Jonsson fra, fra Helsingborg hadde med meg over hit. Og, han var god. Han er en god spiller, ja. Og, og, og Kristin Nordin også, fra, fra AIK. Og Det var jo spillere som jeg kjente fra den, fra den uh, svenske ligaen. Og, og det var, det var jo bare ett spørsmål i, i, i Brøndby. Det var å vinne mesterskapet. Det var ikke mhm. noe annet. Og det var, for meg var det Altså, jeg har alltid likt å sette meg mål, men det må være realistisk, og vi må være i stand til å håndtere det. og, og hvis du skal bygge og vinne samtidig, så er det alltid meg, meg en vanskelig prosess. Eh. I dag så får man ikke så mye tid til å bygge. Du må selge hele tiden. Og, du, og, og suksess gjør at du mister ofte de beste spillerne. Mm -hmm. så, så, det eh, det var, eh, møtt, det var en, annen, en, helt annen eh, tilgang til det hele enn de var vant med i Sverige. Eh, svenskene er mer lik det norske altså i forhold til, eh, til eh, klubbsammensetning. Da. I Brøndby bygde vi ny stadion samtidig som du skulle få fatt i spillere. Det ble svært for meg, syns jeg. da. Mm -hmm. Fordi det, det, kostet mer enn de trodde. Og det gikk nok utover muligheten til å, å skaffe nok dyktige nok spillere til, mm. å, til å, vinne med det samme. Vi ble nummer to eh, de to siste årene. Det året jeg reiste hjem, eh, når min kone ble syk og jeg reiste hjem, så, så eh, ledet vi serien stort til, fram, til, fram til jul. Og, på, i, på foråret så holdt vi på å miste mesterskapet. Vi, vi gikk på en, FCK bare vant og vant og vant, og vi spilte uavgjort. og Da, da kniper det poengene. Mm. Så det ble tett på slutten. Men ja, du reiser øh, hjem lige i starten av foråret, så vidt jeg øh, husker. Nei, jeg seks kampe før slutt. Ja, seks kamper ja, det var i april måned. Men i hvert fall på et tidspunkt hvor det ikke er nødvendigvis at Brøndby der blir mester. Hadde du regnet med at de ville øh, tage mesterskabet på det tidspunkt da du var, på meldeklubben? Jeg tror vi førte med tre poeng når, vi, når de reiste hjem. Og, og, da var FCK var hælene på Brøndby hele den mm. forholdet. Og det hele ble avgjort i den siste kampen. Og det var jo den merkelige eh, året der Lyngby gikk konkurs og de spilte amatører. Så de møtte faktisk Lyngby i den aller mm. siste matchen. da. Det det. Og vi møtte Lyngby den siste matchen, og de hadde alle eh, tilgjengelig. Og så kampen etterpå så stiller de opp med, med, med B-holdet. Det var en litt sånn, det var en underlig serie, egentlig. Altså. Men FCK var sterke på, på foråret. Vi var sterke på efteråret i 2002. vel. Eller én, var det. En. Det kan du også huske, det her. Det kan jeg sagtens. Jeg nu, nu <clears throat> nævner Åke selv øh, Christian Nordin. Der vil jeg sige, at Christian Nordin må åbenbart ha været gode venner med Milton. Kim Milton, som var dommer øh, og som siden fik en sponsorkontrakt med Synoptik ved ikke å kunne se de der øh, <laughs> enorme straffespark der ble lavet, da han gjorde Tore Jønssons trøje tre ganger lenger inn i parken. Det var derfor Brøndby ble mester jo. Det var jo ikke fordi Åke øh, rejste. Det var sådan set fordi man fikk foræret mesterskabet av, av Kim Milton. Sådan er det bare. Selvfølgelig huskede du det bedre enn jeg lige sådan. Vi øh, husker alltid, husker alltid dommerne. Ja. okay, før vi øh, går ned i landsholdsjobbet, hvem er de tre beste spillere, du har øh, trænet i din tid? Nu skrev jeg det til deg for et par dager siden, så du hadde tid til å tenke ja, litt over det. Det er ikke så svært egentlig, altså, men jeg har egentlig fem da, i stedet for tre. Ja, og det okay. de tre, de tre angriperne, de offensive spillerne, det er alltid de man kan si husker best. Mm. Det er Ole Gunnar Solskjær i, i, Molde, det er Markus Rosenberg i Malmö og det er Christian Eriksen. Mm Men så er vi nødt til å ta med eh, Simon Kjær og, og Kasper Schmeichel som keeper og midstopper. Og, og, Simon som kaptein, som, eh, som ble gjort til kaptein når Dan Lager stoppet. Så har Simon vokst inn i den rollen på en formidabelt vis. og og utvikle seg og faktisk blitt bedre av, av å, å, få ansvar. Mm -hmm. Og Det er litt interessant, for det var det jeg håpte på. at det, kun, han hadde så mange kvaliteter som spiller, syns jeg. at det, ved å, ta, ved å få ansvar så er det noen som løfter seg, og noen andre som går en annen vei. Altså, men, men Simon har løftet seg kolossalt som person og, og, og som fotballspiller og det har vært interessant å se på i eftertid. Ja, og øh, du tar jo hul på alt det, jeg skal spørge deg om senere, for Simon har jeg nemlig også i, i en, lille, øh, en, lille, kasse her øh, klar, men, men lad os dykke ned i selve landstrænerjobbet, og så lad os starte der, hvor det starter. Øhm, fordi øh, du bliver præsenteret som dansk landstræner i øh, december 2015, da Morten Olsen han har øh, taget sine øh, afsked. hvordan, hvordan bliver jobbet aktuelt for dig? Hvordan hører du om det? Det ble, um, det gikk to kontakt med meg, og det ringte. Det var vel um, jeg husker ikke helt hvem Claus Breton, eller hvem er det? Nei, det ikke, var ikke Claus. Det var enten så var det For det var en sånn um, det var en gruppe mennesker som var satt sammen og Claus holdt seg egentlig utenfor i startfasen. Okay. Det var eh, min gamle venn fra, fra Aalborg som var leder for, um, for eh, trenerutdannelsen. Ja, Rodbekk. Peter Rodbekk. Rodbekk ja. var, han var trener i AGF faktisk når, eh, når jeg trente Brønnby. Mm -hmm. kjente han inne. Kjente meg godt. En meget fin person. Så var det lederen for uh, ungdomsutviklingen, som nå skal stoppe å reise til uh, Syd-Afrika, vel. Flemming Berg. Flemming Berg, Ja. Og så uh, var, det, var, det, Kim Hallberg som var leder for sport da, i, i de, de, var, de, var, satt ned i en gruppe for å finne den nye landstreneren. de hadde jo sannsynligvis snakket med mange, men de ville tale med meg. Og så kom de til Malmö, og, og så talte de med meg. Og så, så satt jeg i parken og kikket på Sverige-Danmark. da. Mm -hmm. Og eh, da hadde de bestemt seg Og Det er playoff-kampen du eh, play henviser ja. til i november? Ja, og eh, da satt jeg ved <laughs> en svenn Jeg fikk ikke engang billetter med det buet, for at det, det, alt skulle hemmeligholdes. og alt det der, Så jeg, satt på, enden med de svenske fans da, og kikket på Danmark-Sverige, og så dessverre Danmark-Ryge i den kampen der. Og Det var jo Zlatan som, som, gjorde det. Men da hadde de bestemt seg dagen innen at det at hvis jeg, hvis jeg, ville ha jobben, så kunne jeg få jobben. Okay, så du har ikke skrevet under her, Neida. men du sidder, øh, sitter hva, hva, blir ditt, hva var Nei, ditt inntrykk? Det var litt Jeg tror Morten, Morten ville nok, ha, ville nok fortsatt i, i, i, forbindelse med EM i, i, Frankrike hvis de ikke hadde tapt. Ja, selvfølgelig. Så, selvfølgelig. så derfor så var det ingen grunn til å men, men jeg, kunne få, um, jeg, kunne få, jobben hvis jeg ville. da. Så satt du og håpet på Sverige eller Danmark der? Nei, jeg satt og håpet på Danmark, så du klarer det uansett. da. Så det, jeg gjorde det, fordi Eh, nå var det, var det, sånn at de, Jeg tror de ble kjent med meg, for jeg var i, jeg var i DBU og presenterte hvordan jeg arbeidet med Malmö til de danske trenere i forbindelse med trenerutdannelsen. så var jeg der. Og, og Der traff jeg faktisk Jon Dahl Thomassen òg. For han ville gjerne komme over og besøke. Han var interessert i å, å utvikle seg som trener og ville komme over og besøke meg i Malmö. og jeg hadde ikke talt med Jon innen, da. Mm -hmm. men han ville komme over og se hvordan vi arbeidet og i en klubb som Malmö. Så det, så sånn ble de kjent med meg da, eh, nærmere. Så, så, eh, så, gikk det som det gikk. Så eh, ville Morten stoppe, og så ja, Hva var ditt inntrykk av Danmark den aften da du sitter i parken blant svenskene? Altså, fotball er, altså, det handler så mye om selvtillit og tro på de tingene du skal gjøre som fotballspiller. For mange av de spillene tok jeg over. Og, og det handler egentlig bare om å og kickstarte det på en måte. Altså, det er veldig rart. Morten har gjort en fantastisk jobb for dansk fotball. og Han var en, en, en riktig god spiller selv også. Han vet jo så mange ting om dette spillet. Og, men noen ganger så, så, blir det Han var trener i lang tid, og mange ganger så blir det liksom Folk blir, blir du blir nærmest trett av en annen. Altså. altså. det er jo slik som liksom i, i ekteskapet. Du, <laughs> går fra, går de fra hverandre. Altså. De, de, kan elske hverandre enormt på den dagen de står der og blir giftet. Og så går det noen år, så er det ikke så eh, like hett. Altså. Må, de må holdes varme. Og, det eneste mekanismen for det i fotball, det er resultat. Det er positive resultat. Ellers, så, ellers det er ingen andre mekanismer. Og folk kan snakke så mye de vil om at det er, jo, han er veldig god på feltet og han er dyktig der, men det, bare, det handler bare om å vinne. For det skaper, det skaper, tilhørighet. Det skaper tilhørighet til alt. Til trener, til, til en annen, til folk rundt, til fans. Altså. Det er det som hjelper. Og det, og det, er svært. For alle vil vinne. Så, så det, det, er svært. Og hvis du da ikke vinner nok kamper, så, så er du ikke trener lenger. Det er ikke så, så forferdelig svært, det. også. Altså. Mm -hmm. Det er bare sånn som eh, livet er. Kan du huske, hva du tænkte, da du øh, hørte, det var Åke Harreide, der skulle være den næste danske landstræner efter morgen? Jeg kan ikke lige huske, hva jeg tænkte. Åh, men var du positiv eller negativ? Men Nu kan man jo sige, ja, men nu kan sige, Morten Olsen har jo været øh, landstræner i en menneskealder, og som Åke siger, førte Danmark til slutrunder og lavet et kæmpe stykke arbejde omkring landsholdet, omkring dansk fodbold i det, i det hele taget. Øh, og det er jo også en mand for, for vores generation. Øh, jeg spillede med ham og det ene med anden, så jeg har stor respekt for, for Morten. Um, så man kan sige, det, jeg tenkte, lige meget hvem DBU vælger, bliver det svært. Mm. Fordi øh, man skal ud af Morten Olsens skygge. Man skal starte noget helt andet. Øh, man kan sige, det er jo dejligt som træner, at man overtager noget, der kører godt. Det kan også nogle gange være godt som træner at komme et sted, hvor man kan lave det hele om. Men når man bliver landstræner med hele nationens bevågenhed, efter der har været en så karismatisk og dygtig mand i så mange år, der vil jeg sige, hvis jeg tænkte noe Jeg kan ikke lige huske, så vil jeg sige, det er noe av en oppgave Åke mm. har fått der, men han gjorde det jo fremragende. Mm. Så det stor respekt for Og du har helt rett. Det er jo resultater det handler om. Det glemmer man noen gange. Øh, I Danmark har vi sådan, i hvert fall i medierne, har ofte en litt romantisk tilgang til fotball. Vi skal spille smuk fodbold. det har du bemærket, Åke. Danmark er brasilianer. Det er jo den diskusjon der alltid har vært. Derfor, jeg synes, Når vi nå har det, og vi talte også om svensker og Sverige og Danmark hvor ser du forskjellene mellom fotballen i Norge, i Sverige og Danmark? Du kjenner det om noen. Du har vært trener alle steder. Uh, det er ikke bare medienes tilgang, men er det fors de forskjellene der er? Det vil jeg gjerne høre om. De er, mindre, de er mindre nå enn det, ja, det var inne. De mindre nå. For Hvis du går inn tilbake, tilbake til 30 så når jeg vokste opp, så, så, sa jo danskene at de var Nordens brasilianere. Altså. Ja. Og Hvis vi går helt tilbake igjen til hvordan det hele startet i Norden, i Norden med Norge og, og Sverige, så kom engelskmennene med fotballen til Sverige og Norge og Sverige. Men skottene kom til parken og spilte oppvisningskamp eh, med Queens Park. Og skottene de spilte kortpasningsfotball. Og engelskmennene spilte long, longball mhm. game. Altså. Mm -hmm. og, og, det der er ganske interessant, for så, så ble det sånn at danskene ble det laget og de, de personene som ville spille mye mer enn svensker og nordmenn. Vi var med, og, for vi har jo vår fotball fra Sverige. Drillo har jo tatt alle ideene fra sant, som Roy Hodgson og, og Houghton i Malmö, som kom til Sverige og bare organiserte spillet, og så blir de mester der. Eh, eh, Houghton med Malmö i, i, og spilte europacupfinale i, 1979. Og så alt, Drillo lærte jo alt der, så han tok jo med seg og så ble det den, den norske fotballen det ble gjennom Drillo. det var organisasjon. Og, og kort og godt organisasjon og resultat. Ingenting annet enn det. Mens mens danskene hadde en miks. og det, det, oppdaget jeg kom til Brønnby. De hadde, de hadde noen som het teknisk skole der ute i Brønnby. Så de var opptatt av en kombinasjon gjennom altså De, de løp mye, jobbet hardt, men de, de, kunne også spille. De hadde, hadde, med, hadde, I Norge hadde vi en, en, en læringsmetodikk som gikk på at eh, 'spill ballen ditt' så løper vi dit, så spiller du ballen dit. Men når jeg skulle trene Brøndby og skulle fortelle Peter Madsen at det, eh, når du spiller indreløper, så må du spille dit, så valgte han en helt annen løsning. Men han, han, han var opplært til å velge selv. Mhm. og ikke spille etter sånn som vi ønsker oss. Hvis du ser på Ståle sine beste hold med København organisasjon. Mhm. Ståle var en mesterborger, og nå organiserer han Norge litt på samme måte. Så har han en Haaland og en Ødegaard som kan stå frem. Og, og, men holdet er meget godt organisert, og, det, og det, det, det, er hyggelig å se landsholdet spille nå. Men det er sånn som Ståle Når han hadde FCK, så var det en knallhard og sterk organisasjon i, i holdet. så det, er viktig i fotball. For vi har ikke vi har ikke mange nok. Sånn som med landsholdet til Danmark nå, så måtte liksom Du har Christian Eriksen. Han må ha fri løp. Han, han kan stå hvor han vil. Han kan stå ved cornerflagget. Han kan stå midt i band. Men det er viktig at det, da må du ha mange vannbærere som bringer ballen til Christian Eriksen. Da, da må du ha en Thomas Delaney eller en William Quist som kan gjøre grovjobben, og så får Christian få gjøre den kreative jobben. Og så må du ha angripere som både har fart og som vet å forholde seg til det. Når han kommer på boll, da vil det ikke skje noe. Og, og, hvis du får resultat med det, så forsterkes det hele tiden. Og Det er jo det som er interessant med fotball, at det, det er jo resultat som gjør at troen øker hele veien. Taper vi i kampen, så minker troen på at det er det vi gjør, er riktig. Men organisasjonen er, er, dødsviktig. Så det er jo den store forskjellen det er på, på, på dansk, svensk og norsk fotball. Den er ikke stor i dag. Den er ikke så stor i dag. Er, det, det, er nesten sånn at Når du ser noen eh, danske kamper, så det er nesten fysikken hårdere noen ganger. Hvis du ser sønderjyske spille mot AGF, så er det, er det hårdere å se den danske kampen enn den norske kampen. Altså. For, og det har med underlag å gjøre òg. Kunstgress er en forbannelse for fotball. Rett og slett. For du får ikke duellspillet, du får ikke, du får ikke med deg alle, alle fasettene som er i spillet. Mm. For som forsvarsspiller, og du har litt høyde, nesten umulig å forsvare seg. Det er ikke en takling på kunstgress. Det er, sånn det er bare sånn spill som foregår på fot, nesten aldri i rom. Alt foregår på fot. så det, det ødelegger spillet, etter min mening. Nå kommer vi vidt omkring. Ja, det gjør vi. Og det er jo sjovt, fordi vi kan godt Og jeg, jeg, jeg er meget enig med Åge i den historiske betraktning om, hvordan fotballen kom til Skandinavien. Øh, og, og det er jo helt riktig, at vi har haft mer pasningsspil i Danmark, end man har haft i, i Norge og Sverige. den gamle vittighed er jo, at der er jo godt nok en engelsk klub, der hedder Sheffield Wednesday, Øh, de spillede om lørdagen, ligesom alle de andre, men deres bolde var så lange, at de først landede om onsdagen. <laughs> Øh, men, men det var også det, du var udsat for, husker jeg, det der med, at øh, hvis ikke øh, spillet kørte øh, ligesom det skulle, så kom det her Drillo, Drillo-prædikat frem, som jo alle nordmænd hader og siger, Drillo kender vi jo begge to, Egil Olsen, øh, og stor respekt for ham. Men det er jo et spørgsmål om, man, man siger, men Risikoen for at inkassere mål er mindre hvis man gir bolden vekk og går ned og organiserer seg, men vi vil også gjerne spille selv. Det verste er å tape bolden høyt opp på banen, så er det farligere. Men i Danmark, og du har helt rett, de beste resultater vi har oppnådd både på landsholdet og med klubbholdene, er jo når vi har vært i stand til å spille organisert fotball. Fordi vi er ikke brasilianere. Vi er ikke italienere. Vi har ikke den smidighet, vi har ikke de øh, ting som øh, folk fra mere varmblodige lande kan. Så vi er nødt til å organisere oss ut av problemerne. Det går ut fra, at du er enig i. Jeg er helt enig i det, Anders Christian. For at, eh, vi, organisationen gir giver en trygghet til, til alle i et hold. Selv til den kreative eh, og, og dyktig fotballspiller vet at det, eh, han spiller i et organisert hold. Så hvis han taper bollen, så, så står folk riktig bak han. Altså. Det, det, det er jo det er en måte å spille på som Se på svenskene, da. De er jo nesten i alle mesterskap. De, de kvalifiseres hver eneste gang. Nå holdt de på til langt ut i, eh, i ekstraomgangene nå, nesten, nå her i, i, kvalifiseringen. De er organisert hele veien. Og så har de noen to-tre dyktige angripere som kan gjøre det for dem. Sånn har de fremstått i alle de år. Men de er med i alle VM og alle EM. Mm. Så, og det, det, det holdet som kvalifiserer seg oftest i Norden, er faktisk Sverige. da. Og det er ikke fordi at de har så mange flere gode fotballspillere. Danmark har jo de største stjernene og de beste fotballspillerne, egentlig, hvis du begynner å kikke på navn, både historien og du går tilbake til eh, en, en, eh, en Lauderup, så se hva, hva han har betydd for, for, for, dansk fotball. Og alle snakker jo om dynamittholdet i, i Firstene. Mm. Der var mange personligheter og mange dyktige fotballspillere. og det, det, var det som satte Danmark på fotballkartet, reelt sett, egentlig. Og, og det var jo det kom, det var spillere som hadde store ferdigheter. da. Uh, og, og um, større ferdigheter enn både svenske og norske spillere har hatt. Og apropos sånn en så øh, er min øh, påstand, eller, eller hvad, min observation, øh, da du kom til, var, at to ting ændrede sig markant øh, med det her landshold. Den ene var Christian Eriksen og hans rolle. Øh, han begyndte at score mål øh, begyndte at afgøre kampe for Danmark, øh, efter der havde været sådan langt mellem hans store præstationer på landsholdet. Hvad var det, du gjorde, øh, I gjorde, der fikk ham til å fungere bedre? Det som, det som jeg var veldig opptatt av, var at vi for det første er jeg opptatt av å finne Christian Eriksen. Altså, han, det er et sånt frislipp. Med to balanserende midtbanespillere kunne Christian være både til høyre og til venstre. Men det viktigste av alt er at han var i nærheten av boll når vi vant boll. At det var mulig å finne Christian Eriksen med en pasning gjennom kjedene. Og, og, og, det var de faktisk veldig gode på. Og både, både å sette opp ballet så var det en, Andreas Christensen er god på ball, Simon er god på ball. Eh, fikk, eh, Thomas Delaney og William er i stand til å spille simpelt når det er nødvendig. Og det å, det å spille simpelt handler mer om å spille effektivt. Da. Det å spille fremover og spille gjennom kjedene så hurtig som mulig. Og gjerne finne han. For det, når han var på boll, så måtte vi ha løp der oppe. Da, måtte vi ha, det neste fase var å få angriperen vår til å true bakgrunnen, slik at vi strekker motstanderen så hurtig som mulig. Og er det noe som Jossi Paulsen kan gjøre, som Martin Braithwaite er mm. dyktig på, så er det bakromsløp. At de starter med en gang. Og i tillegg offensive backer, som vi kan presse frem og presse motstanderne til bær så hurtig som mulig. Og, men Kristian var jo enorm til å, til å, finne de rette rom. Og det er jo det som er så spesielt med Kristian Eriksen, er at han, han, både ser rom og tar rom bedre enn noen andre. Det, det er jo der han har sin store kvalitet. Altså for, og så er det det neste igjen. Når han kommer på boll, så har han evnen til å sette den videre. Så han har allerede tenkt neste trekk når han får bollen. Det, det... Men det gjorde han jo også inden, og det gjorde han jo på sitt klubhold. Der havde vi jo set, at han kan alle de her ting, men han, men han fungerede bare ikke lige så godt på Morten Olsens landshold. Snakkede du med ham om, hvad det var, han manglede? Ja, ja, ja. Øh, fandt I ud af? Jeg drog jeg dro jo til London egentlig ja. og tale med ham om etter jeg hadde sett gjennom en, en masse, masse kampe øh, som han hadde spilt. Mm -hmm. Men jeg synes at det, det gikk for sakte etter bollerobring til hans føtter. Mm slik at han var nesten dekket opp, altså. Det var ikke så nevnt å gjøre noe når du Du må, du må prøve å finne han så hurtig som mulig, slik at det, motstanderen ikke kan ta han ut. For det, det alle sett, vi må markere. Sånn som Irland, de sier at det, eh, de markerer ut Christian Eriksen. Eller i Polen. Men, eller i Polen. Men hvis du da beveger deg kan du si, i riktig øyeblikk inn i et rom som, som, som er tomt der Rom betyr at det er tomt. Og, da, og da vil han alltid være i forkant av sin markør. Mm. Og det var det Christian var eminent god på. Han, han hadde et, at, sannsynligvis hadde han et annet bevegelse. Noen ganger kunne han ligge ute på kanten, noen ganger kunne han ligge foran ballfører. Noen ganger til venstre, noen ganger til høyre. Så det var ingen som visste liksom hvordan, han, hvilken posisjon han ligger i. De fleste hold spiller statiske midtbaneledere, men Christian han er i stand til å bevege seg. Mm Jeg talte også med Pochettino om Christian, liksom hvordan han brukte han i Tottenham. Hvordan han Valgte han å plassere ham et sted, eller lot han Christian velge selv? Mm Og det jeg fant ut var at det, det er best at Kristian velger selv. Jeg skal ikke si stå til høyre eller stå til venstre. Det er også krevende for de andre spillerne i, i, i det defensive arbeidet. Hvis Kristian ikke er der, så da måtte du ha, være avhengig av at en Braithwaite kunne jobbe ned, eller en Paulsen kunne, Og det gjorde de. Mm. Og De arbeidet steinhardt for hverandre. Og Kristian løper alltid meie, han også. Han er den som løper lengst i landsholdet, bortimot 13 km. Så løper Kristian Eriksen. Men det som er interessant, er at eh, hans viktigste løpsarbeid er forover, ikke bakover. Og Da får du brukt Kristian riktig, etter min mening. Så du tok over og besøkte ham? Ja, jeg, ja, ja vi, satt, vi, satt, og flyttet på kaffekopper og servietter. Og, og, Vi satt ikke langt fra hans hus i London og gjorde det. Og det, var, ja, det er jo en super altså, det er en superdreng, altså. På alle mulige måter. Kristian Eriksen. Det er fantastisk. Um, og ham vender vi også tilbage til, tænker jeg. Men den anden ting, jeg synes øh, ændrede sig markant, det var vinderviljen. Øhm, hvordan gjorde du det? Eller hvad gjorde du? Fordi der skete et eller andet med mentaliteten på holdet. Jeg har alltid gjort når jeg har tatt over hold, så, så altså, fotball er sånn der har vært en leder, der har vært en, en, en trener innen. Men du er nødt til å bruke en formel. Jeg har brukt en formel som Det er en eh, eh pedagogisk formel, egentlig. Lead of change, heter den. Og det, Da etablerer du egentlig en sånn gruppe inn i, inn i holdet. Og Det kan brukes både innenfor fotball det kan brukes innenfor ervervslivet også. Men jeg, jeg tok fatt i, i Simon Kjær, Christian Eriksen, eh, Kasper og Wilhelm Quist den gangen jeg kom inn. Og så, så brukte jeg dem som mine frontsoldater for å, for å sette mine ideer i verk ute hos spillerne og snakke med dem og underveis. Og det var, Til start med har du også Aker. Agger var, var, kaptein de to første, men det var først etter Agger. for Agger var jo med i de to første treningskampene, altså mot Island og Skottland. Mm. Og så sa han nei, så ville de ikke ha mer. Og da måtte jeg finne Det var da jeg gjorde det. Ah, da, okay, da, for jeg, jeg ville bare bruke de to kampene til å observere og se hva som behøvdes når vi begynte med de virkelige, alvorlige kampene. Og, det er sikkert også svært å gå inn og endre når du har den ja. markante leder i Aker. Du, du, kan ikke gjøre det. Du, kan, du, må bare se på, så må du prøve å ta det og analysere det underveis i forhold til hvordan så vi ut mot Island, hvordan så vi ut mot Skottland, og så må du bestemme deg for en vei etter det. Og det var, det, var sånn vi gjorde. det, Og da brukte de den. Altså, det jeg gjorde da, var at det, det, er sånn når du tar over en, en, et arbeid, så er det i alle fall 10 som, som, eh, som skulle ønske at du ikke var der. Sånn er det alltid. Det, og, det, og, du må finne ut hvem er det som på mange måter ikke ønsker at jeg, at jeg kom inn. Og så er det 10 som vil omfavne deg, og så er det 10 som gjør sånn. <laughs> Vi ser hva som skjer. Så det er viktig å, å, å, å lokal... Og det handler om, ikke bare om spillerne, men det handler om hele troppen rundt holdet. Og Hvordan fant du ut det? For det finner man jo ikke bare ut på en treningsleir. Da, må du snakke med folk. vet du. Så da tar du ut og ja, dem? Ja. Du må snakke med folk, du må snakke med spillere, du må snakke med de andre, eller snakke med de som er i staben. Mm. Så må du gjøre endringer i staben, og slik at du får en stab som du selv vil ha, som du kan stole på, som du kan jobbe med. Og det, det å, å, gjøre endring det, det, det lokaliseres av spillere. Og, og handler, For meg så handler det veldig mye om personlighet. Det må være folk som er gode til å håndtere mennesker, skal jobbe med mennesker. Det kan ikke være noen som ikke kan kommunisere og som ikke kan delta på det hele. Så Det er alltid en prosess. og når du kommer inn, Det er helt ukjent, så du må prøve å finne ut av det. Hvem var de 10 der ikke ville ha deg? <laughs> det var de som ikke spilte neste gang. <laughs> ok, ok, jeg må tilbake og kikke. Men, men øh, det, er alltid sånn. og, det, og det, det, kan gå på, det kan gå på folk. Enten har folk vært der for lenge, eller så har ikke folk prestert godt nok. og når jeg fikk gjennomanalysert de kampene, så kunne jeg se litt på det. Og, og velge min vei i forhold til hvordan jeg ville spille. Eh, ballen hurtig fremover i banen, ballen gjennom ledd, så måtte de få spillere som var i stand til å gjøre det. Eh, spillere som løp meg, altså internasjonalt så behøves det, og som er taktisk kloke. som er kloke. Og, og, og da er observasjonen hva de gjør i sine klubber hvordan de arbeider der. Og så er det sammensetningen med, med høyde. og så er De opptatt av høyde og, og løpskapasitet. Og, og, og hvis vi skal bli, gjøre lavere på dødbolle. Vi har en presis fot i Christian Eriksen, så må vi ha høyde, vi har kraft til å, til å utføre det også. Så, så holdet ble satt sammen litt annerledes enn en, en det var tidligere. Var der i virkeligheden en skjult gave i, at så markant en leder som Daniel Akker øh, stopper så tidlig, så Åke kan gå inn og modellere mer på lederskapet på holdet? Øh, ja, i stedet for at stå det giver, jo, det giver noen muligheter, Det giver også en ny dynamik i, i truppen. Altså, sådan er det alltid, Øh, når noen faller væk, er der andre, der tar over. Øh, det er litt ligesom hvis man fylder vand i et glas, det er jo ikke sådan, det kun ligger oppe ad siderne. Der er andre, der går ind og, og fylder den rolle ud. Så det er jo en god, en god mulighed. Jeg sidder også og tænker på det, Åke siger her, at man taler tit om, at det er sværere at være landstræner end at være klubtræner. Fordi et af de steder, hvor det er nemmere at være landstræner, det er jo, at man kan vælge de spillere, man vil have. Man skal ikke vente på et transfervindue. Mm. Man kan bare, hvis der er nogen, der ikke dur eller ikke vil være med på, på projektet, øh, så kan man øh, tage dem ud af truppen eller squeeze dem ud og så kan man så andre ind, og så kan man skabe et, et nyt fundament. Øh, det er jo fordelen ved at være landstræner. Øh, der er godt nok en nationalitetsbegrensning, men i virkeligheden har man jo frit valg på alle hylder. Man behøver ikke kun at have dem, der har spillet i klubben øh, det sidste halvår. Det er, også, det er også viktig å ha gode folk rundt, rundt seg, og det, det, hadde jeg på, på landsholdet. Altså, jeg hadde en, en ung, ambisiøs Jon Dahl Thomassen som har stor internasjonal erfaring, som har spilt under dyktige trenere. Ken Angelotti, Pellegrini. Capatoni. Altså, det, det han, den ballasten han hadde med seg. Og så var, var, Jon en sånn type som eh, var sulten på kunnskap, eh, som jobba hardt, som var presis. Han, eh, si, han, ville planlegge treningen og gjøre det, og vi ville diskutert det igjennom. Og det var, det var, det var interessant, for han var, han var, langt yngre enn meg, men han var på, mange måter, han var på vei opp. da. Og, og, og jeg hadde stor nytte av Jon altså i, i, eh, i mye av vårt arbeid. Og også av Lars, som, som var målmannstrener, erfaren mann. og vært ute en vinternatt inn. Og, og, så vi hadde vi, arbeid, vi, som jobbet med det sportslige, vi hadde, vi hadde et godt team, da. Så, og det, det, følte det også. Mm. Vi, vi, hadde sterke bånd, og alle sammen har vært fotballspillere på, på relativt bra nivå. Og det var liksom viktig at vi, at vi kunne bruke det nå i forhold til å gjøre Danmark så god som mulig. Da du så, øh, da Akker så velger å si øh, farvel, så skal du jo øh, tage, finde en ny anfører. På det tidspunkt kan jeg huske, jeg synes ikke, der var en opplagt. Jo, jeg synes Kasper Schmeichel var opplagt, mm. men han var et forkert sted på banen på en eller annen måde. Det, det gav du også uttrykk for, at du nok helst ikke ville ha en målmand. Så hadde du Eriksen, han hadde måske ikke personligheten til å gå inn og ta sådan det store øh, forkromede ansvar. Og så Simon Kjær, som jo var mer introvert, enn han var ekstrovert. Hva hvad var din overvejelse der? det, var, altså, det er jo riktig det du sier. Altså, Kasper, jeg talte med Kasper om det og fortalte ham hvorfor. at det, Kasper er på en måte en, en kaptein, kapteintype i seg selv, altså som person og alt det der. Men jeg har nesten aldri hatt målmenn som kapteiner. Altså, for at jeg får ikke kommunisert, altså Hvis vi stopper spillet, så kan jeg ikke kalle til målmannen og, og, og sånn løpe over halve banen og ut på siden og skal tilbake i mål igjen. Det er bare forstyrrende arbeid. Jeg vil ha en som vi kan, hvis det stopper spillet, og det er ofte av og til så planlegger vi stopper spillet, så sier jeg at vi skal stoppe, for vi skal gi noen, gi noen Og da, da, må jeg ha en som er ute på banen, helst en sentralt i banen som vi kan, kan tale med. Og det, og det Jeg tenker på Christian. altså Christian Eh, hans viktigste ansvar for, for, Danmark var å produsere målsjanser og skåre mål. Mm. Det, var, det, var hans, det, var, hans, og det var han god på. Så, så jeg vil ikke legge noe mer på han. Han var viseanfører som Kasper Schmeichel var, og de, de vekslet jo på å være kaptein når den andre var borte. Da. Men um, noe, jeg så noe i Simon som, som um, dette, med, dette med hans, Når jeg talte med han, så var han veldig opptatt av uh, fellesskapet og, og um, og han var stille, en stille og rolig dreng som på mange måter ikke hadde så spesiell lyst til å, å, å ta det ansvaret. Han har lyst til å ta ansvar, men ikke være kaptein. Men ikke ja, ja, han, vil ikke, han, vil ikke, han, vil gjerne være, men, men han, var, det var ikke det han likte best. da. Men han vokste inn i den rollen på en fantastisk måte. da. Fra det første, fra at hele alltid kapteinen avslutter før vi går ut på banen og sier de siste ord. Eh, innen jeg er ferdig med å, snakke, så, så, får kapteinen bare samle troppen og, og snakke til dem. Og fra den første gangen til den siste gangen så var det stor forskjell. Mm -hmm. Men Simon vokste også som spiller i den perioden. Han ble bare bedre og bedre. Så han hadde meg meg godt av å få det ansvaret. Og, og han tok det på en fantastisk formidabel måte. Og, og um, vokste inn i rollen det på, som landslagskaptein. Og helt til sist det tragiske parken med Christian Eriksen så så vi litt av hvordan Simons betydning da. Han var alltid opptatt av holdet, opptatt av at alle skulle ha det bra, opptatt av at vi skulle, vi skulle stå tett sammen. Jeg husker før, eh, inn, når vi tapte mot Polen borte, skulle vi møte Kasakhstan i parken. Så var det så viktig kamp for oss. Og da, da kom Simen til meg og så sier han at det, eh, og vi, eh, jeg har et forslag. Vi drar inn til Per Tøstesen på Bistro Bohem og spiser en god middag sammen. Og så har vi vinsmaking. Det var torsdag. hvis Vi skulle på, spille på lørdag, tror jeg. Mm -hmm. Tenkte OK, Simon greit, dette er noe som du gjør hva du Og han, han ville betale alle sammen. Betale hele middagen. For, for, for uh, eh, holdet. Inn av bussen, inn i park. Og det ble en utrolig koselig aften der, der de hadde planlagt det at jeg skulle vinne vinsmakinga, og Jon Dahl skulle bli nummer to. Og det var, det, <laughs> det var spillerne. Men det sier noe om, det, det sier noe om Simon Kjær sin, sitt ansvar for holdet. Altså han, han, følte, og det som er interessant med danskene, og det, det er kanskje derfor jeg kan like godt å være i Danmark, og, for at danskene har en annen kjærlighet til hverandre enn det vi nordmenn har. Altså det er mye mer sånn, Vi så dem ved fødselsdager. liksom, altså alle, alle ting som de var, og når, og når holdet kom sammen, så krammet de hverandre, og de var gode med hverandre, og, og, og de var glad for å se hverandre igjen. og Alt dette vokste og vokste og vokste. Mm. Inntil et sånn kjempe familiehus altså, som skulle ut og prestere sammen. Og det, det ble sterkere og sterkere, og ble sterkt under under VM i Russland. Eh, det blir ofte slitasje. så Jon, var, Jon Dahl fortalte meg om disse forskjellige turene med, som han hatt under EM og VM, og problematikk med skade. Spillere kom skadd inn, og det, det ødela meg av, av, både kvaliteten og intensiteten, og, og ikke minst resultatene. Eh, derfor er jeg veldig opptatt av å ha med friske spillere til, til Russland, ikke halvskade spillere. Og da, og begrunner du også til Pjelland og Benders ja, fravær ja. dem? Og der, derfor, så, derfor så, så, man at det holdet vokste sterkere underveis. Altså. Og eh, når vi ble slått i den straffekonkurransen mot Kroatia, så eh, det var ingen som kikket på hverandre. Det, var liksom, det var bare en sånn felles sorg. Ferdig med det. altså. Mm. Og vi, vi komme tilbake, og vi må komme oss til EM i Danmark når, når det blir aktuelt. Det var det og sig var god der Meget, meget god der. Og lad mig, øh, det var Kasper Schmeichel øvrigt også, men lad mig ja. lige tage fat i VM 18, øh, øhm, fordi det er jo sådan et af de store fikspunkter i din, øh, i din karriere som er dansk landstræner. Øhm, der er også nogle kontroversielle valg. Nu har du lige sagt Bjelland og, og Bender øh, på en eller anden måde øh, i det, du fortalte her. Men Martin Jensen han spørger, hvordan kunne du tage til VM 2018 uden Højbjerg og Vass? Ja. Det kan du si. Det, eh, det har vel sine historier, det også, underveis. da. Det har det. Og eh, det var liksom eh, Det var små, små kontroverser, altså både med, med Vass som, som jeg tror han ikke stilte i en treningskamp mot Tsjekkiet. Altså. Og, og Høiberg var litt Altså, han demonstrerte litt for meg når han ble tatt av banen i en kamp. Det er nok for meg, egentlig både til å tale med drengene og men... Du opplevde også til trening ah, at han ikke alltid ville rette inn? Er det, ja, ja, jeg forkert, ja, ja, men, men, det, men Høibjerg var ung, og, og, det var sånn at det, eh, han endret seg meg da han ble eh, familiefar. og jeg besøkte både Vass og Høibjørg igjen, for jeg visste kvalitetene deres. Mhm. Og, og, de gjorde godt i sine klubber, og det er det viktigste. Og da, da er døren åpen igjen. Den blir aldri lukket, men den kan lukket et lite øyeblikk. Men vi tok til VM med andre dyktige spillere som, eh, som skulle fylle rollen deres. Og når de kom til Bergen, og vi begynte på EM-kvaliken, så var de Bergen, Og da gjorde de også jobben sin. Men profesjonelle spillere, dyktige spillere. Og vi har ikke, altså vi har, Det er alltid sånn i, mellom, mellom, trener og, og, og spiller at det, det, er ikke alltid vi er enige. Men vi er nødt til å skape en enighet. Men du fortryder ikke at du ikke tok sånn en som Høibjerg med den gang til Russland? Nei, altså... Vi skulle kanskje hatt noen som, Da skulle Bentner vært med, for vi hadde, trengte noen som skulle ut i straffer. Da. Mhm. da hadde Bentner kunnet mhm. skutt, og da har vi, eh, kunne vi vært i, videre til kvartfinalen. Oh, det må du nesten ikke engang sige. Og det er faktisk der, jeg vil hen nu. For det ender jo med denne her famøse straffesparkskonkurrence. Den nærer altså stadig meg her øh, fire år øh, senere. Kasper Schmeichel gjør jo sin del, øh, men det er altså tre av våre sparkere, der brænder deres øh, spark. Hvordan oplevede du den? Um, nei, det, det, var, var hårdt, for at når Kasper Schmeichel redder straffespark, så har, og så mange, så har du en meget, meget stor sjanse for å lykkes. Eh, han eh, Og jeg hadde ikke liksom tenkt at tre av våre fem skal, skal miste. At én kan gjøre det. Det kan skje eh, vanligvis, og det mm. skjer det også. men det var um, Først har Kasper straffe i, i, i tilleggstiden der på ekstraomgangen. Og så, og så um, tar han to i, i, i, konkurransen, da har vi en stor sjanse. Altså. Men, men vi, har, vi, har, vi, har, altså så den keeper, Vi har sett på keeperne, og han har ikke reddet en straffe inne. Det visste ikke våre spillere, men det visste vi. Mm. Og um, spillerne hadde, hadde, kikket på han, og de også, og sett at han, eh, han slapp inn baller både til høyre og til venstre. Så. Og når eh, Nicolai Jørgensen skyter midt i mål, og foten henger igjen, og rammer hans fot, altså, så han slår Christian Eriksen sin straffe i stolpene ut. Mm. Så, så, det er liksom det virker som at det, Noen ganger så tror du på at det er forutbestemt, eh, det som skjer altså i, eh, også i straffesparkkonkurranse. Men nå så vi de bildene av Nicolai Jørgensen, fordi det var jo en av det der, der undret meg. Øh, at, nå vet jeg ikke hvordan øh, hvem, Det er vel deg der har ansvar for å velge de fem sparker, og også ja. rekkefølgen av dem. Ja. Men Nicolai hadde jo ikke hatt et særlig godt øh, VM, og han øh, hang litt med hodet, og det kan han jo godt gjøre når det ikke lige går hans vei. Så hvordan tør du have ham blandt de fem, og især som den sidste. Hvornår skår han? Og øh, sk øh, ja, hans statistikk var god, men hans VM var jo ikke så godt. Ja, noen ganger, nei da, men det, han, øh, han, hadde jo en formidabel assist til, til et av målene. var Australia, Kampen mot Australia. Mm -hmm. til Nikolai. Men jeg hadde, jeg hadde tiltro til Nikolai. Altså. Det, det var han, han var veldig avhengig av å ha tiltro for å kunne levere godt på banen. Men, men det, var, det, var, ikke noe, det var ikke et VM inne som der vi har spilt sånn voldsomt god angrepsfotball. Vi spilte kontrollert. da. Det var mot Peru så hadde vi problemer. Vi var jo heldige der. Han mm. skjøt straffen langt over mål. Så vi var jo heldige mot Peru, som vinner den. Og da var, da det, da det finne balansen for å ta nok poeng til å komme oss videre. For det er jo Da begynner utslagsrundene. Det er liksom da VM starter opp. da. Det å kunne ta seg inn handler om smartness. Og Vi var også heldige som hadde Frankrike, for Frankrike tenkte likedan. Og det gjorde de også under EM. Så de sa at de garantert de kommer ikke til å prøve på noe annet enn en uavgjort, for de skal bare videre. Og De store nasjonene spiller sånn. Italia de har alltid spilt sånn. Nå har de dummet seg flere ganger på å spille sånn. Så Moské kan tenke seg så at her skal vi bare over steppene og, og skåre mål og, og, vinne den kampen her. Men for oss var VM det var viktig å, å finne en balanse etter Peru. Og Nicolai Jørgensen han, jeg har brukt ham i mange kamper, egentlig. Så jeg hadde tiltro til Nicolai, for at det på, på det aller beste så så var han bra. Og eh, akkurat på den forwardsplassen så hadde vi jeg tror eh, Andreas Cornelius og, og Kasper Dolbø var de to andre som kunne aksle den niertrøya. Mm. Så um, Nikolai hadde også en bra statistikk på straffe, så han ble valgt til å, til å skyte sist, og ville det selv. Vil han det? Ja. Han lignet ikke en som ville det nødvendigvis. Nei, nei, men han, han ville det. <laughs> Okay. Og, og um, det er nok for meg. De som skiftet, det var Lasse Skjøne Eh, og um, om det var Krohn og Lasse Schøne enten, Jeg tror det var Krohn og Lasse Schøne. For Simon åpnet. Mhm. Han, Simon skjøt først. Han skåret. Mm. Uh, og um, så kom um, Christian, tror jeg. Eh, jeg kan ikke huske Eller, det skyne. Jeg tror det er skyne først, men jeg er ikke sikker. Men de byttet. De byttet. Ja, okay. de byttet. Okay. Det er det eneste som de, de valgte selv å gjøre. Okay. Så, um, men, men Schøner skåra eh, alle sine straffer for Ajax. Eh, Nikolai eh, skjøt for Feinor, Kristian ehm, Eriksen hadde skåret på alle straffene for landsholdet innen. Mhm. Krohn Deli var sikker på labben. Og han valgte pga. rutinen, rett og slett. Og han skåret også. Mhm. Så, men det der er det er, et, det er et frygteligt minde, det der. Men det må jo tilføjes at et er, at du er ordinær straffesparkskytte i en, en fodballkamp. <clears throat> Holdet blir tildelt et straffespark, du scorer. Noget annet er, at du spiller en kamp og kommer ut i en straffesparkskonkurrence, hvor du har spillet i 90 minutter eller 120 minutter, og øh, både det fysiske, det taktiske i forhold til, hvor, hvor har de andre scoret, er vi bagud eller foran, og så det rent tekniske at udføre stranspark. Det er en helt anden kompliceret ting, og det er ikke noe du egentlig kan trene. det er det jo ikke. Nei, det er riktig. riktig for jeg, hadde, jeg talte meg med Jon Dahl eh, i kampen mot Kroatia, hvis vi nå skulle komme. Han, han har jo vært med i en dramatisk straffbar konkurranse for Milan mot, mm -hmm. mot Liverpool. Han, han, sa at det, det, var som å gå i en krig. Sant? Det var tunnelsyn, altså. Og det, det som er underlig, er at det er straffespark som får folk dårlig balanse. altså. Du ser Sånn som David Beckham har jo fallet, noen andre har fallet. altså. Det var vel, John Terry. John Terry, John Terry på Chelsea. <laughs> Altså, Du får dårlig balanse. Det, det var en, en forsker i Norge som har forsket på straffe. Og han, han, Det handler om hele hvordan du står sammen, hvordan, hvordan tiljubling når det skåres, tilhørigheten. Men det ingen kan gjøre noe med den lange veien opp. Jeg var, så, <laughs> jeg var så, når jeg spilte i Manchester City som min annen kamp, jeg kom inn det var bare én innbytter den gangen. Jeg kom inn i ligacupkamp mot Stoke for Manchester City. Stillingen var 9-9. Jeg var innskriftet. Og jeg var sist. Det var bare ingen bak meg, det var bare meg tilbake. Korgen hadde skutt. Det sto 9-9. Og jeg skulle gå den lange, Det er den lengste veien jeg har fra midtsirkelen frem til noen gang i mitt liv. Men jeg likte å skyte straffer, da. Så jeg, jeg, likte faktisk det. Så jeg skåret. Og da fikk jeg jobben å skyte på no kamp i, i den gampier mot Köln. Mot Schumacher. Da Da fikk jeg jobben å skyte straffe som startmann. Som belønning, da, fordi at jeg har skåret i den ligacupkampen. <laughs> Men det er ingen hyggelig situasjon. For er, enten, du vil, enten du er iskold, så, så hamrer hjertet, og du liksom Du tenker 'jeg må skåre', altså. Jeg må skåre. Og det, det, er en, en, en kanossagang, det der. Altså. Det er en lang vei. Og det, det er liksom Jeg tenker på det, det ansvaret du får, og så er det det etterpå hvis du, hvis du mislykkes. Da. Og vi, vi, mistet jo en kvartfinale i, i VM, og det er, ehm, Sånn er livet. Sånn er livet, ja. Øh, og det skal nok læse en dag, det der øh, sår. Det hjalp trods alt i øh, sommer. Øh, og lad os komme videre, fordi sommeren efter VM i Rusland bliver det jo annonceret, at Kasper Julemand skal overtage efter dig. Mm. Øhm, det bliver allerede annonceret, jeg tror det er omkring 1. juni. Øh, du har en del kampe jo at gøre færdig, øh, før vi når så langt. Øh, det skabte en del polemik. Hvordan påvirkede det dig? Nei, det eneste jeg sa i forbindelse med den biten altså, det, det, er jo, det er jo eh, det full rett når kontrakten min er ute, men det, det var, var, liksom lanseringa av det som jeg var bekymret for. da. At det, ville, altså, ville gå utover våre resultat, ville påvirke spillergruppen. Altså, um, men jeg hadde en, en, en mer lojal spillergruppe som Hva sier de til det? Altså, Hva sier de i denne forbindelse til deg? Ja? Nei, det vil jeg ikke si. No. <laughs> Men de var lojale, kan jeg forstå. <laughs> de var, de var lojale altså, i forhold til det vi holdt på med. Og, og vi skulle komme oss til EM i Danmark. For det, det, skulle også være min slutt, da. Og det ville være en fantastisk avslutning på, på tiden min i Danmark. Så det, det var liksom det var, det var målet, og det, jobbet vi hårdt for å få til. da. Men, men jeg var, jeg var, en ting er at det, skaper en viss uro, da. Og, og, for meg så ble det liksom Jeg ble også irritert over at hver gang jeg skulle møte pressen, så var det det spørsmålet jeg fikk. da. Mm. Og det forsvant litt fokuset på det vi skulle gjøre på banen, og det vi måtte gjøre for å og, det, første svaret vårt var egentlig at vi kom tilbake i Sveits etter å ligge under 3-0 der nede. Og så, og så, viste vi i hvert fall at det var, moral og, og, og, lyst i, i, i, laget til å vinne kampen. og det er den der blir 1-0 inne i øh, parken. Det er også etter den kamp hvor øh, pressesjefen lige kommer over og henger et øh, halsterklæde om deg på banen, ja. og så fjerner du det. Ja. Var du stadig såret på det tidspunktet? Nei, det var, det var helt misforstått. Mitt signal der var at det, øh, vi er ikke kvalifisert ennå. Okay. Altså, jeg skal ta på meg det, det okay. når vi er kvalifisert. Altså, vi kan godt feire en seier, men jeg vil øh, feire Nederland, da. Og, det var mer et signal på det enn at jeg var eh, irritert på Jeg var ikke, irritert på Jakob Høie, for han har ikke noe med dette å gjøre i det hele tatt. Altså. <laughs> Ja, det, lignet, det lignet en demonstrasjon. Syns du at DBU, øh, Peter Møller, i denne her sammenheng gjorde noe forkert? Fordi beslutningen skulle jo tas, og, på, og, man kan vel aldri gjøre det på en god måte når man skal si farvel til et annet menneske som har gjort det godt, men, men syns du de skulle ha gjort noe annerledes enn det de gjorde? Øh, trænerskifter er altid øh, en kompliceret sag. Øh, det foregår der meget debatt om, også i klubber. Øh, hvornår skal man annonsere? Altså Hvis man har hatt en trener en lang periode, så er det et eller annet tidspunkt hvor man skal ha en ny trener. Hvordan gjør man det? Øh, og i det her tilfellet, hvis man annonserer det tidlig, så sier hele pressen at nå har spillerne ikke tillit til treneren, for han skal allikevel vekk om et halvt år. Hvis man venter for lenge, så kan det bli kaotisk, fordi den nye trener man skal ha, det er ikke sikkert man kan få ham. I det her tilfælde har jeg jo forstået Peter Møllers argumentation, at øh, hvis ikke han havde slået til her, så havde Kasper Julemand fået et andet job, og han ville gerne have ham. Jeg synes faktisk, at det mest uheldige, der sker, er jo corona. Fordi man kan sige, hvis Åke mm. havde han havde trods alt, normalt er det jo meget tit for landstrænere, at når man når frem til en slutrunde, og så skifter man landstræner efter en slutrunde, uansett om det er gået godt eller skidt, eller noen ganger fortsetter de. Men det er tit omkring slutrunder, at man skifter landstræner. Så man kan si, det hadde vært naturligt at køre forløbet færdigt, ha EM på hjemmebane, som også har vært en flot slutsten for Åke som landstræner. Øh, formentlig med gode resultater også. Og så var der kommet en ny landstræner. Problemet, synes jeg, i hele forløbet er jo først og fremmest, at der kommer den her ulykkelige coronakrise, der gør, at øh, EM bliver udskudt over. Og det vil sige, den slutsten på arbejdet, som Åke ville have fået naturligt, den, den er jeg ked af på hans vegne, mm. at han ikke oplevede, fordi det må have været det må have været dybt frustrerende for Det var ondt gjort det på dig, Åke, ja. og føre dem derhen, men ikke få lov til at færdiggøre værket. Ja, men øh, ja, det var jo det. Altså, Peter Møller ringte jo meg og, og, og ga meg beskjed om at det var utsatt, og han sa jo det selv at han hadde, det var en tung telefon for han, for han å ta den. Altså. Det, den kom som Nils sine kom jo på alt annet. Da. Men eh, jeg måtte bare tenke som så at det var mange mennesker som både dør av denne koronaen og mister sitt arbeid. Eh, og, mm. og, jeg hadde tross alt hatt en fin periode uansett. Da. Og jeg kunne gå i gang. Eh, det, det underlige av alt var jo at det, eh, Rosenborg ringte jo meg, meg, tidlig. De kom skjevt ut. Og, og, så hadde jeg operert mitt kne, så jeg måtte vente til jeg kunne gå ordentlig igjen. <laughs> for jeg kunne begynne å trene igjen. Og, så jeg, jeg, hadde jo det OK sånn arbeidsmessig eh, under koronaen. Og en uke etter jeg begynte i Rosenborg, så ringte Island og ville ha meg som trener. Nei. Så, så, så det er jo, eh, Men sånn er det. Det, det hørte jeg også vært interessant jobb. Det har vært interessant, men ikke, ikke i koronatid. Altså. Nei, nei. Jeg tror ikke jeg kunne sittet bort på Island. I, det har blitt helt galt, tror jeg. Altså. <laughs> Da kan du engang køre hjem. Men, men, nei, du kan ikke køre hjem. Det, det jo, men, men, eh, alt i alt så, så Ja, det har vært en, eh, det en hård tid. Men det var det hårdeste med, med, med, EM og CEM det var jo egentlig det som skjedde med Kristian. Det var det, var det hårdeste. Jeg satt jo i studio i Norge, jeg måtte bare gå hjem. altså. Og jeg visste ikke hva som skjedde. og Det, det var kanskje det, det, var, det var det hårdeste for meg. altså. Den uvissheten som jeg hadde når jeg gikk ut av døren der. altså, det var... Eh, Mm. Ja, for vi husker jo alle sammen resten af vores liv, hvor vi var 12. juni kl. 18.43, øh, da Christian Eriksen falder om. Hvordan, du kan, vi andre kender ham på afstand. Du kender ham godt, Jeg så Åke. Hvordan oplevede du det? Det var helt fuldstændig galt. Præcis. Der, altså. Med sammenfald, så, så skjønte jeg, at det er, det er et, et eller andet, som er helt galt. Han faldt forkert? Han faldt, han faldt, ja, han faldt forkert. Og, øh, og um, og så satt de i studio, i, eh, i TV-studio, og så sa jeg til det, så var det alt Nei, det her det, det klarer jeg ikke. Bare måtte gå, gå hjem. Så fikk jeg, fikk jeg fatt i Kristian Ørkjær i en SMS eh, senere på og Fikk jeg høre at, det, at han var i live da han kjørte den ut, og da Ja, om aftenen. Ja, da ble det litt bedre. Hva var det for noen, <laughs> hva var det for noen følelser for deg? Og... Nei, jeg vet ikke. Det var en Trodde du at det var slutt? Ja, jeg trodde det. Faktisk. Ja, og det var vi mange, der gjorde. Øh, og det er også derfor, den sidder sådan i os alle sammen. men, men, men skal vi så ikke lige se? Fordi så kommer han tilbage i lørdags, og det, øh, altså, det har jo nærmest været et H.C. Andersen-eventyr. Øh, både Danmarks EM i sommer, men også det her. Så kommer han tilbage nede i Amsterdam. lad os lige prøve at se, hvordan han kommer tilbage. det er flott angrep og flott opplagt av Skov Olsen også. Eh, men det, men det, er måten Kristian sparker til den bollen på, måten han tar det der. Se hvor lur han er. Altså, han ligger utenfor 16-meteren. Det, er deilig å se på, for det er liksom sånn som vi har, hvordan han tar det rommet som ingen står i. Ja. Det er bare én plass han og Hollenderne ser ikke at det rommet er helt tomt, og det ser Kristian Eriksen tidligere enn noen. Var jeg den eneste som knep en tåre over denne her, øh, måten å komme tilbake på? Det er jo fantastisk, altså. Jeg gleder meg til å se han i, på tirsdag i parken. Ja, for du skal nemlig inn og se øh, kampen mot øh, Serbien, hvor vi får lov å se ham øh, fra start. Um, ditt mål for, for, EM 2020, hvis du hadde stått i spissen, stadig var jo å få Danmark til Wembley. Mm. Det presterte Julemann mm. og, og, flokken. kunne du glede deg over det, eller stakk ja. det også litt? Nei, jeg gleder meg over det. Altså, Kasper Uman har vært en eh, altså han, ringte, han, ringte, til meg etterpå, og vi hadde en lang snakk om mange ting om fotball. og Jeg syns han er en fantastisk fin person. Og han har gjort en riktig god jobb med det danske landsholdet. og har gjort dem enda bedre. Og, og, eh, men, men målsettingen vår, var, eller håpet vårt, eller kapasiteten vår, mente jeg at det var, var, var god nok til å kunne tas til en semifinale. Den, vi kunne se den veien etter trekningen, hvordan de kunne løse det på og det, og det, ble jo den veien, egentlig. Men det, det var ikke meninga at jeg skulle tape mot Finland i første kampen. Da. Mm -hmm. Da tror jeg jeg har gått helt amok. altså, har vi gjort det også. <laughs> For, for det, det, var kanskje det nærmeste. Men, men måten drengene kom tilbake på, måten Danmark fremsto på, var fantastisk. Og det, det er klart at det, det har sjarmert en hel fotballverden, egentlig. Og, og det er flott for, for landsholdet og flott for Danmark. Og det, var det også noe man kunne merke i Norge, øh, det der foregikk i Danmark? Ja, ja, absolutt. Og det, var, det ble jo enda sterkere med den episoden med Christian Eriksen mm. i mhm. tillegg. Men, men eh, det, var, eh, det, var, fantastisk å følge Danmark. Det var virkelig eh, skjønt å se. Også, altså. det, og når du kjenner drengene så godt, så, så unner du dem det. Også, altså, det aller beste. De kunne endt i en finale. Altså det, det skulle vært en finale. Nå har Danmark jo været i en del slutrunder efterhånden, og vi talte for litt siden om, at Sverige er det land, der oftest kvalifisere seg til sluttrunder. Hva er det egentlig med Norge? altså, nu må <laughs> altså, vi ligesom, kan, vi få, kan vi få en insight information om, hvorfor kan Norge ikke finne ut av det? Altså, det er jo ligesom å høre, hver gang Norge har vunnet en kamp, så går der AGF i den, ikke? Så de nærmest, er de nærmest allerede verdensmester, eller er det det? Jeg, vet, jeg vet, faktisk ikke, Nils Kristian. Det, det, to, det to ti etter det siste var det var i EM i 2000. Og, så kom, kom, jeg som landstrener i 2004, og, og vi ble nummer to i gruppen bak Italien som ble verdensmester. Vi spilte 0 0 mot Italia hjemme og tapte 2-1 i Palermo. Hadde bra spillere i Brede Hangeland, Jon Carew, Jon Arne Riise, Ole Gunnar Solskjær. Uh, vi mistet playoffen mot Tsjekkia, Tjek som hadde en god generasjon. Vi tapte 1-0 hjemme og UD. Så kommer vi på nytt igjen i, i 2008. Så, så, ligger vi eh, som nummer to bak Hellas. Uh, og så, så fører vi 2-0 i Frankfurt mot Tyrkia. så får vi to keepertabber, og så får vi 2-2, og så er vi, er vi ute igjen altså, med, med, samme problematikken. At vi ikke klarer å kvalifisere oss. Det har vært nesten, altså, um, men det hjelper ingen. Jeg tror det har med kultur å gjøre. Jeg tror Moskele, kanskje du har rett i det du sier, at det, du, du, hopper for høyt når du, du vinner en enkeltkamp. altså Du ikke tenker langt nok frem. Og det er også en kunst. Altså Det er en kultur uh, som Danmark har skaffet seg, og Sverige har skaffet seg. så har den har skaffet seg altså Kultur betyr å gjenta. At mm. du hele tiden gjør det samme. Og, og, den kan du føre over fra andre mennesker. slik at Den går nesten i arv. altså. Og Kulturen i klubber går i arv. og Det, det, det pussige du nevner AGF. altså, for at det, Du har noen sånne klubber i Norge også, som Brann rykket jo ned, og det er en stor by. og og Der er det litt av det samme. De har vunnet et par mesterskap i, i, i sin historiebok. Og, og, um, det er ikke nok. Og, eh, så, så jeg, jeg, håper Ståle på mange måter kan ta med seg litt av den eh, egenskapen som han hadde i FCK. Det å, å, å skape et solid, godt fundament eh, og jobbe med det og, og, beholde det og ha troen på det. Der er han riktig god. Han er dykt, stålig dyktig, og, og, jeg tror nok det er nå at det, eh, vi får se Norge igjen i, um, neste gang. Men vi skal ikke slutte denne her udsendelse på Norge. Vi skal lige slutte den på Danmark, for vi skal til at runde av. Hvad, har du, øh, hvad er du mest stolt øh, over i din øh, tid som dansk landstræner? Jeg er jo stolt over at vi, at vi har kommet oss til to mesterskap da, i trekk. Da. Det er jo, eh, når du ser på hvor svært det kan være eh, også for store nasjoner, så Italia har vært ute i to VM nå. Holland var borte siste gang det var, var verdensmesterskap. Mm. Det er ikke så nevnt. Det er ikke bare å trykke på en knapp og du skal være med. Altså du, og, og, og, Danmark er fremdeles det er en, det er en liten befolkning, da. Og som egentlig har mange dyktige fotballspillere i en så liten befolkning. Det, det, er fint. Men det er det som jeg er mest um, glad for, da. Eh, det er jo at um, vi på mange måter har um, vært med å flytte landsholdet til folk igjen. da. Og så får det ut til fans og ut til den danske befolkningen som har blitt glad i landsholdet. Og Det er meg, meg viktig, for det, det, det, er en nasjon som Danmark trenger det. Men de, de er stolte over um, i sine idrettsutøvere i Danmark, og stolte over flagget. Så det, det er fint. Det endte med, at jeg fikk kuldegysning eh, helt ut til fingerspissene, så jeg synes, vi skal stoppe her på, øh, på, øh, on a high note, hvis man kan si det sånn. Tusen takk, øh, Åke Hareide, fordi du kom her i studiet, men også for det, du har gjort for vores danske landshold. Takk selv. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.